Եթերում «Մայրաքաղաք» ծրագրի հերթական թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ է Ծովինար Գրիգորյանը։ Մոտ օրերս Ստեփանակերտում ուղևորների կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնող կազմակերպությունները կաշխատեն միասնական գրաֆիկով, ինչը քաղաքապետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի բաժնի պետ Էդգար Ավանեսյանի համոզմամբ մեծապես կնպաստի բնակչության տրանսպորտային սպասարկման պատշաճ մակարդակ ապահովելուն։ Այս անգամ Էդգար Ավանեսյանի հետ զրույցում կշոշափվեն միմիայն ուղևորների տրանսպորտային սպասարկմանը վերաբերող հարցեր։ Պարոն Ավանեսյան, ամեն անգամ, երբ խոսվում էր ուղևորների սպասարկման վերաբերյալ, նշվում էր, որ խոչընդոտներից մեկը միասնական գրաֆիկի բացակայությունն է ներքաղաքային ավտոբուսային երթևեկության։ Այս խոսակցությունը տարիներ շարունակ լսում եմ։ Նույն բանը ասվեց նաև փետրվար ամսում, երբ քաղաքապետը հաշվետվություն ներկայացրեց 2014 թվականի քաղաքապետարանի գործունեության մասին, եւ տեղյակ եմ, որ արդեն այս գրաֆիկը պատվիրված է։ Միթե դժվար էր կազմել գրաֆիկ եւ ինչու քաղաքապետարանը այսքան ուշացումով է ձեռնամուխ եղել դրան եւ ինչ կտա միասնական գրաֆիկով առաջնորդվել։ Նախ ասեմ, որ ներքաղաքային ավտոբուսային երթուղիների շարժակազմի այդ աշխատանքային գրաֆիկները ի սկզբանե վերանայվել է փոխադրողների կողմից, այսինքն այդ աշխատանքային գրաֆիկները իրականացվում էր փոխադրողի կողմից եւ մեր մասնագիտացված համապատասխան համանքային ծառայություն քաղաքաշրջանական ընկերության հետ, որ ծառայությունների մատուցումը իրականացում է իրենց կողմից, այդ պայմանագրի շրջանակներում հաստատվում էր այդ երկու փոխադրողների աշխատանքային գրաֆիկները։ Երկու փոխադրողները մեկը Ստեփանակերտ սերվիսը, մյուսը Մհեր սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունը։ Այո, դժվարին աշխատանք է այդ այդ միասնական աշխատանքային գրաֆիկ ստեղծելը, քանի որ ինչպես գիտենք Վազգեն Սարգսյան ազատավ բանդիկներ փողոցով բոլոր երթուղիները շարժում, կարծում եմ, որ դժվար է կլինի միասնական ամփոփչվածակ աշխատանքային գրաֆիկը վերահսկելու, ինչու՞ չէ նաև օգտագործելու համար, քանի որ կրկնում եմ, բոլոր երթուղիները շարժվում են նշված ազատամարտիկներ Վազգեն Սարգսյան կենտրոնական փողոցներով, քանի որ ուղևորավոսկի գերբեռնվածությունը նշված տեղամասում է եւ երթուղիները այնպես են հաշվի առել, որ նշված փողոցներով են իրականացում հիմնական նականում։ Ես մեր բաժնի համապատասխան մասնագետները փոխադրող ընկերությունների կողմից ուսումնասիրվել են նշված աշխատանքային գրաֆիկները, կազմվել է համապատասխան երթուղիների շրջապտույտների թվերը եւ ներկայացվել համապատասխան այդ բազան մի երրորդ ընկերության օպերատորին, որը իրականացում է այսօրվա դրությամբ կարող ենք ասել արդեն վերջնական փուլում է, մնում է աշխատանքային գրաֆիկները պատրաստել, ոչ աշխատանքային շաբաթ-կիրակի գրաֆիկների վրա է աշխատում։ Շաբաթ-կիրակի օրերին։ Ոչ աշխատանքային են, այո, շաբաթ կիրակի օրերի հրավիրենք խորհրդակցություն, շահագրգիռ կողմերը հրավիրենք մեր մոտ այդ խորհրդակցության շրջանակներում կամ փոփենք դատարված աշխատանքը եւ հուսով եմ առաջիկա օրերին հաստատված այդ միասնական ամփոփ աշխատանքային գրաֆիկը կգործը։ Փորձնականորեն կկիրառվի աշխատանքային գրաֆիկները կվերանայենք նորից։ Դրական շրջանը որքան կտևի։ Այնքան ժամանակ, որքան որ մենք կզգանք, որ այո, իդեալական միասնական ամփոփ։ Իդեալական բան չի լինում։ Ձգտելով հա դրան, այսինքն որ շարժակազմերը տարբեր երթուղիները, որպեսզի իրար չխոչընդոտեն, չէ՞ որ անկանոն իրավիճակը ստեղից է ստեղծվում, եթե իրոք հստակ այդ կազմված գրաֆիկն եմ ասում, որ կազմում է, եթե այդ գրաֆիկով շարժվեն, նույնիսկ կա ինտերվալ 1-2 րոպեով, այսինքն 2 րոպեից հետո 1 ավտոբուս կգա տարբեր երթուղիներ, որպեսզի թե ավտոբուսների վազանց, թե անվտանգ երթևեկության կանոնների պահպանումը չխախտ մի ավտոբուս գերբեռնված չլինի, մյուսը դատարկ շարժվի, կամ մեկը մյուսին վազանցեն ուղևոր խլելու համար։ Այո, բնականաբար տենց այսօրվա դրությամբ եւ քույր շնորհակալությունս եմ հայտնում ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցներին անվտանգ երթևեկության կանոնների պահպանման նպատակով դիմել ենք ճանապարհային ոստիկանությանը, միջև որ այդ աշխատանքային միասնական գրաֆիկները վերջնական պատրաստվեն։ Մինչև այդ այսօրվա ներկայությամբ միթե նրանք իրար իրարից անկախ էին երթևեկում, չէ որ դա վիճակը կբարթացնի, չէին համագործակցում այդ երկու փոխադրող ընկերությունները։ Առաջի տարբերակը դա է, որ փոխզիջման կգնան, իրար կհասկանան, մեկ հայտարարի կգան, երկու մեր փոխադրողները, այսինքն կան երթուղիներ, ինչպես ասում եմ, Վազգե Սարգսյան ազնամարտիկնում, իրանք միաձուլվում են, դառնում նույն շարժման ընթացողին։ Այդ իսկ պատճառով խնդիրներ է առաջանում։ Կան եղել են դեպքեր, օրինակ տնօրինությունը խիստ պատժել թե վարորդներին, թե համապատասխան դեպքեր իրական ծառայության համահասնագետներին եւ վերահսկողությունը իրականացվում է մեր երթակարգավորական ծառայություն մատուցող երթակարգավորների միջոցով։ Այնուամենայնիվ կան աշխատանքային գրաֆիկներ, չէ՞ որ կրկնում եմ երթուղիների միասնական գրաֆիկները կազմված էր երկու փոխադրողներին ըստ համապատասխան երթուղիների։ Այդ իսկ պատճառով կան երթուղիներ, որ համընկնում են այդ շարժման գրաֆիկները։ Ոստի անհրաժեշտություն առաջացավ մի երրորդ օպերատոր պայմանագրային հիմունքներով այդ աշխատանքները տալ իրեն միասնական աշխատանքային են այդ գրաֆիկները ստացելու որպեսի միասնական գրաֆիկը գործողության մեջ մտնի երկու փոխադրող ընկերություններն էլ պետք է համաձայն լինեն դրան միանշանակ նախնական իրենց բազայի հիման վրա մենք տվել ենք օպերատորին BitSP ընկերությանը եւ համաձայնություն գալու նպատակով հաճախակի իրենց էլ են կանչում որ เป զի խնդիրներ հետագայում չառաջանա նորություն չի լինել իրենց բազայի հիման վրա է միասնական գրաֆիկը ներդրված կարելի է ասել որ միասնական գրաֆիկի գործողության մեջ մտնելու ստանալուց հետո արդեն վերահսկողությունը ավելի կուժեղանա, ավելի հեշտ կլինի վերահսկել երթևեկությունը։ Բնականաբար մենք հետագա անելիքներ ունենք։ Ստեփանագերդի քաղաքապետարանի միջոցների հաշվին կիրականացվի համապատասխան կահավորման աշխատանքները կանգառներում, որտեղ որ գրված կլինի հիմնական առավոտյան ինտերվալները ըստ երթուղիների աշխատանքի եւ հատկապես երեկոյան ժամերին ուղևորացքի անկման հիման վրա շարժակազմերի պակաս լինելու նպատակով միջակայքի ինտերվալը մեծանում է, ուստի եւ նպատակահարմար դժվար են գտնում միասնական չվատուսակի հիման վրա կազմել համապատասխան երթուղիներ քաղաքային ավտոբուսային երթուղիների չվացուցակը համապատասխան ցուցատախտակի վրա։ Կանգառներում դրանք փակցված կլինեն եւ ուղևորը ինչի մասին բազմիցս խոսել ենք, ուղևորը լինելով կանգառում կիմանա թե այն ավտոբուսը, որին սպասում է, քանի րոպեից հետո կժամանի։ Այո, չէ որ ժամանակը ինչպես ասում են ոսկե է եւ ամենակարևորը ես միշտ կոչ եմ անում մեր բնակիչներին վերահսկողությունը պետք է իրականացնենք համատեղ։ Հեռախոսի համար կլինի այնտեղ դիմում բողոք առաջարկությունների համար կարող են ներկայանալ, ներկայացնել։ Ինչը նաև միշտ էլ կա գրված եւ ավտոբուսների շարժակազմերի կահավորման մեջ հեռախոսի համար կան գրված։ Ավտոբուսների ներսում կան բողոքների առաջարկների համար ինչ համարով դիմել։ Կա վարորդական քարտ, որտեղ գրված է վարորդի տվյալները, հեռախոսի համարն ընկերությունում կա, կամ մեր ներքաղաքային երթակարգավարների ավտոբուսային երթուղիների երթակարգավարների միջոց միջոցով, ինչու՞ չէ նաև մեր բաժնի միջոցով, չէ՞ որ մենք էլ պատրաստ ենք նման հարցերը լսել, քննել եւ արդյունքի հասնել։ Բողոքներ լինում են վաղուց այդ հերախոսահամարները փակված են եւ մարդիկ գիտեն թե ում դիմել, ինչ հարցերով դիմել։ Ինչպես են ընթացքավորվում դրանք։ Բողոքներ լինում են, չեմ կարող ասել բողոք խնդրանքի տեսքով, այո, օրինակ համար 19-20-ը միաձուլելով ստացել են համար 18 երթուղի, ցավոք սրտի 4 շարժակազմի փոխարեն տարին գործում է երկուսը։ Օրինակ 50 րոպե ինտերվալով երկուսը գործելու 25 րոպե միջին միջակայքն է։ Շատ երկար է միջակայքը։ Շատ երկար է եւ համապատասխան կանգառներում կահավորման աշխատանքները չկան։ Ինքնիստիկյան առաջանում այդ բողոքը, բայց ցավոք սրտի դիմող էլ չունենք, որ այդ շարժակազմերը համալրենք։ Երկուսի փոխարեն եթե 4-ը դառնա 15 րոպե նորմալ միջակայք կապահովենք նշված երթուղը ցանկացող չկա, սպասարկման որակն էլ չի բավարարում ուղևորներին։ Ինչ ելք ելք եք առաջարկում, որևէ ելք ընտրվում է։ Մեր ուսումնասիրության արդյունքում նշված հարցը բարձրացվել է։ Մեր մոտ էլ սպասարկող ընկերությանել ենք տեղակայել, բայց ցավոք սրտի սովորադրությամբ ընկերությունն էլ հնարավորություն չունի ներգրավել այդ շարժակազմերը, շարժակազմերը քանակապահովելուն եւ այսօր նաեւ հետագա խնդիրներն էլ մենք պետք է ապահովենք, չէ՞ որ սովորադրությամբ նոր ավտոբուսներ, որ ասում ենք արդեն 5-6 տարի ծառայում է եւ անհրաժեշտություն կա ավելացնել նաեւ պահոստային ավտոբուսների քանակը։ Այսօր սովորաբերությամբ խնդիրներ ունենք հետագայում անհրաժեշտություն է լինելու այդ շարժակազմերը ապահովելը։ Բայց այդ բնակչության թիվն էլ է աճում։ Այո, համար 13 երթուղին էլ հաշվի առնելով բազմաբնակարան շենքերի այդ ռեալալի Թումանյան փողոցի վրա նորակառուցումը մետանք կոմբինատի աշխատողների քանակի ավելացման հետ զուգահեռ անհրաժեշտություն կա նաև ավելացնել ավտոբուսների շարժակազմերի քանակը։ Խոսեցիք կահավորման մասին, կանգառների կահավորման մասին։ Ինչ է արվում այս ուղությամբ, որ որովհետև կան կանգառներ, որտեղ ընդամենը ցուցանակ է տեղադրված եւ ոչ մի հարմարություն չկա ուղևորի համար։ Այսօր ամռան տապին նա պիտի արևի տակ սպասի, թե երբ է ժամանում ավտոբուսը։ Նշված աշխատանքները իրականացնում է մասնավորի միջոցով, այսինքն Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը։ Նշված տարածքը, եթե համապատասխանում է կահավորմանը, ինչպես նաեւ տեղադրվում է մասնավորի կողմից կրպակ, կանգար կրպակ, որ ասում ենք, որի արդյունքում ունենում ենք մենք եւ կանգ խանգարը եւ մասնավորի շահագրգռված լինել, այսինքն քրպակում ինչ որ բիզնես ներդնելու այլ։ Քաղաքապետի հանձնարարությամբ համապատասխան մասնագետներ մեր զարգացման ծրագրերի բաժնի եւ քաղաքային տեսչության, քաղաքաշինական եւ համակարգային կանոնների պահպանման վերահսկողության բաժնի հետ համատեղ ուսումնասիրել ենք եւ հանձնարարվել է քաղաքապետի կողմից, որ շինարարության երկարաձգում մասնավորի բնակիչներին տրամադրված կրպակների շինարարության երկարաձգում չլինի որոշումը անհրաժեշտության դեպքում կբեկանվի եւ կտրամադրի այն մարդկանց, որի վիճակի եւ այդ հանգարկար բակը կառուցել։ Շինարարության թույլտվություն են վերցրել, բայց ժամանակին գործը չեն կատարում։ Ժամանակին չեն կատարել եւ հույս ունենանք, որ ակտիվ մեր բնակիչները կմասնակցեն այդ գործընթացին եւ երկու կողմներ կշահի եւ հատկապես մեր ուղևորները անդրևից, քամուց, արևից պաշտպանելու համար։ Պարոն Ավանեսյան, տեղյակ եմ, որ երևի աշնանը մհեր սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը նոր ավտոբուսներ է ներկրելու որքանով են ճիշտ այս տեղեկությունները եւ 15-րդ միկրոավտոբուսը փոխարինվելու է ավտոբուսով նոր Արեշ թաղամասի բնակիչների սպասարկումը ինչ որ չափով կբարելավի, քանի որ այսօր նրանք շատ են բողոքում, որ նույնիսկ միջև վերջնակետ չեն հասնում, նոր ավտոբուսների ձեռքբերմամբ նույնիսկ երթուղին կերկարաձգվի եւ արդեն վերջնակետը կլինի հենց Արեշ թաղամասում եւ ոչ թե սկզբնամասում Արեշ թաղամասի բնակիչների կողմից նշված հարցը բարձրացվել է։ Փոխադրողը խոստացել է, որ շուտով ընկերության կողմից մեր համանախագահ պատասխանատվության ընկերության կողմից կներկրվեն նոր ավտոբուսներ համար 15 ներքաղաքային միկրոավտոբուսային երթուղին վերածվելով ավտոբուսային երթուղի եւ ինչպես բնակիչներն են ներկայացրել 600 մետր նշված երթուղու սկզբնակետը կերկարաձգվի։ Իսկ ինչ վերաբերում է նոր ավտոբուսների ներկրման ժամկետը, որ սեպտեմբեր ամսում ալնելու չեմ կարող հստակ ասել, քանի որ վարկային պայմանավորվածություն կա վարկային ռեսուրսների շնորհիվ է ներկրվելով, իսկ կոնկրետ ժամկետը հստակ չկա։ Բայց այս տարի կլինի։ Հնարավոր է որ տարեվերջ լինի։ Միասնական գրաֆիկը կլինի, չվացուցակները կանգառներում կլինեն։ Այս ամենը ըստ երևույթին դեռևս բավարար չէ եզրակացնելու, որ ուղևորները որակյալ կսպասարկվեն, որովհետև ամենակարևորը վարորդի պատասխանատվությունն է։ Նույնիսկ այս պայմաններում, երբ միասնական գրաֆիկ չկա, եթե վարորդը պատասխանատվությամբ վերաբերվի իր գործին, այս աստիճան վիճակը վատ չեր լինի։ Իսկ ինչ է արվում անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքը բարելավելու համար եւ երթևեկության անվտանգությունը ապահովելու համար, որովհետեւ տեսեք ինչ պատասխանատվություն է ընկած վարորդի վրա։ Երբ նա արագությունը մեծացնում է կամ վազանց է կատարում, չէ որ վտանգում է ուղևորի կյանքը կամ հարգալից վերաբերմունքը։ Բարելավում կա այս առումով, բայց վարորդը իմանա, եթե ինքը խախտի կանոնները, ապա կզրկվի աշխատանքից ճիշտ տեղին հարցեր, համամիտ եմ ձեզ հետ։ Միշտ ես դա ասում եմ, այսօր էլ կրկնեցի, որ նման աշխատանքները պետք է մենք ընդհանուր սկսած ինձանից, ձեզանից, մեր բնակիչների կողմից էլ վերահսկողություն իրականացվի։ Համատեղ ջանքեր։ Համատեղ ջանքերով, այո, այդ արդյունքի մենք պետք է հասնենք, որ վարորդը անկախ ամեն ինչից պետք է ստապ լինել խախտումները չիրականացնելու համար։ Եվ օրինակ հետևում եմ Երևան քաղաքի տրանսպորտի պահով եւ ամեն մի նման կադր տեսնելով իրոք ուրախություն է իմ համար վարորդները խախտումներ անելիս թեկուզ նկարում են կամ չգիտեմ վիդեո ռոլիկներ են Այսինքն քաղաքացիները շատ ակտիվ են։ Շատ ակտիվ են, այո, դեռ հասարակական կազմակերպությունները ակցիաներ են անում ծխախոտի համար։ Ինչ եմ ուզում դրանով ասել, որ մենք էլ պետք է պայքարենք մեզ ոչ վայել արարքների դեմ, սկսած ծխախոտից, որ ասում են Արեշ թաղամաս չի գնացել կամ Մերձարյամաս էր այդ երթուղիները չի գնացել։ Համապատասխան համարները կա, կարող եմ կրկնել մեր հեռախոսի համարը 0447941502 քաղաքապետարանի համապատասխան բաժին կա երթակարգավարական ծառայության կետ 0447977379 այդ աշխատանքները մենք էլ բարբերաբար իրականացում ենք, չէ որ մենք 3 կամ 6 հոգով չենք կարող 50 շարժակազմերի վերահսկողությունը այդ պահին իրականացնել։ Խախտումներ լինում են, մեկ էլ ենք արձանագրում համապատասխան դուրս տուգանք իրականացում է եւ երթակարգավորական ծառայությունների միջոցով եւ ընկերության ենք ներկայացնում նախազգուշացում անգամ աշխատանքից հեռացում։ Իսկ ընկերություններն ինչ են անում։ Ամբողջ պատասխանատվությունը չպիտի ընկնի քաղաքապետարանի վրա։ Ընկերությունների կողմից էլ ունեն համապատասխան երթակարգավորներ, այդ աշխատանքները հետևում են, այնուամենայնիվ պետք է համատեղ այդ աշխատանքները իրականացնենք, որ เป զի մենք էլ արդյունքի հասնենք։ Այս ամենից հետո կարող ենք եզրահանգել, որ 1-2 ամսից հետո դրական փոփոխությունները ուղևորների սպասարկման ոլորտում ակնհայտ կլինեն։ Կարող եմ տենց էլ ասել, քանի որ հիմնական խախտումները ես կապում եմ միասնական աշխատանքային գրաֆիկների հետ, այնուամենայնիվ վերահսկողության աշխատանքները պետք է ուժեղացնել։ Թե հանրության կողմից, թե մեր համապատասխան մասնագետների միջոցով։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2015 թվականի հուլիսի 10-ի թողարկումը։ Զրուցակիցս քաղաքապետարանի աշտակազմի զարգացման ծրագրերի բաժնի պետ Էդգար Ավանեսյանն էր։ Քննարկվում էին բնակչության տրանսպորտային սպասարկմանը վերաբերող հարցեր։ Հաղորդման հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժողներ Դարիկ Օվոսկանյան, Բյուրեգիկ Բաբայան։